kadena Nung problema Bakit di ka makawala sa kadena At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda Nang hanap buhay mo ngayon Magdalena Nung problema Alam naman natin na dati kang nena sa iyong ama ikaw ay prinsesa Anong nangyari sa'yo? Oh, ito'y kwento ng isa Rin ang istorya Ako'y kanyang matalik na kaibigan Ernesto ang aking pangalan Kwentong dapat niyong malaman Huwag nang magbulag-bulagan Bakit ang nais natin ay Malaman ang baho ng iba Pagbibigyan kita Kilala mo ba si Mata? Na aking kababata mula pa ng pagkabata Laging magkasama mga bangkang papel sa sapa Kanyang ngiti lumiliwanag ang paligid At pag siya'y dumadaan mga leeg ay bumipilipit Ubod ng ganda noong siya ay nagdalaga Tuwing kausap ko na malimit akong tulala Kahit may nararamdaman pinilit kong isara Ang bibig at pintig ng puso para sa kanya at sasayawan Matapos kaming makapagtapos dahil pinawis ang mukha ako lakas ng pulbos kahit parang hindi pantay Nagmamadaling hinila Pinakilala niya lalaki na taga Maynila Magdalena, nung problema Bakit di ka makawala sa kadena At sa gabi-gabi ikaw ay nasa Uwas habang nagdarasal na maabutan Sa lugar na ang sabi kanyang pinagtatrabahuhan Nakita kong larawan niya na nakadikit sa pintuan Iba man ang kulay ng buhok Di ko malilimutan ng kanyang mata at tamis ng kanyang ngiti Dahil ubod ng saya hindi na nagkatubili Agad pumasok sa silid Pero bakit ang dilim? Madaming lames at mga nagiinom ang lasing Nang biglang nagpalakpakan may mabagal na kanta Sa maliit na entablado ay nakita ko na Ako ay nagtaka, nagtanong, nagkamot Bakit Sumasayaw na sapatos lang ang suot Ito'y kwento ng isang babae Tulog sa umaga, gising sa gabi Ang kanyang muka'y puno ng kolorete Sa lugar ng ilaw ay patay sinde Ituloy natin ang istorya Agad siyang sumama sa akin, walang kakabaka kwento niya sa akin ay nobyo Tila katakataka Bumaba sa taxing pinara Sa may Santa Mesa Parang ako'y bida sa mga sumunod na eksena Kung ito ay panaginip Ayoko nang magising Ngunit ako'y nanaginip Umaga na nang magising Ang naabutan ko lamang ay may sobre sa labaw Dihang para sa akin na isinulat niya magdamag Kahit gulong-gulo ang isip Pinilit kong basahin Di malilimutan ng mga sinabi niya sa akin Mahal kong Ernesto Alam kong tulog mo'y malalim Di na ako nagpaalam Di na kita ginising Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay At sa pinakamasayang gabi ng aking buhay Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko Isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko Hinanap kong saan saan At kung kani-kanino di ko inakalang Ito ang kahahantungan ko Imbis na ako'y sagipin Itinulak sa bangin Ito palang ibig sabihin Ang kapit sa patalim Kung mabaho sa bunin Kung makatigamutin Kung hindi na masikmura Ay ibaling ang tingin Kahit ako ay bayaran At kalat-karing babaeng Alam ang amoy ng laway Ng iba't ibang lalaki Isa lang ang kaya kong sayo ako'y makapagmalaki Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi Gusto ko mang manatili sa iyong mga yakap Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap Wala na yatang walis ang makakalinis ang kalat At ang katulad ko sa iyo ay di karapat dapat pinangarap kong sa altar Ako'y iyong ihatid ngunit sa dami Magdalena Nung problema Bakit di ka makawala sa kadena At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda Nahanap buhay mo ngayon Magdalena Nung problema Alam naman natin na dati kang nena At sa iyong ama ikaw ay prinsesa Anong nangyari sa'yo ko Ito'y kwento ng isang babae Kita ko ay bayaran at kalat ka rin babaeng alam amoy ng laway ng iba't ibang lalaki Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi Gusto kong mang manatili sa'yo mga yakap Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap Wala na yatang walis ang makakalinis ng kalat At ang katulad ko sa'yo ay di karapat dapat pinangarap kong sa altar Ako'y iyong ihatid ngunit sa dami ng pait Ang puso ko'y namanhid di ko makakalimutan ang pabaon mong Lalo nang may kapalang ikaw ay makilala Salamat sa alaala Nagmamahal Magda Magdalena, no problema Bakit di ka makawala sa kadena At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda Nahanap buhay mo ngayon Magdalena, no problema Alam naman natin na dati kang nena Sa iyong ama ikaw ay prinsesa Anong nangyari sa'yo? Oh, ito'y kwento ng isang babae